ऐं यतीमनि खे संदन माल ॾियो ऐं सुठीअ शइ खे बुछड़ीअ शइ सां न मटायो ऐं उन्हनि यतीमनि जो माल पंहिंजनि मालनि सां गॾे न खाओ छो त उहो वॾो ॾोहो आहे